Hamda Xuzoa qabilasi 500 yil Makkaga hukmron bo'lib turganligini aytib o'tgan bo'ldik. Mana shu 500 yillik muddat o'tgandan keyin Qurayshga hukm qaytib o'tdi. Quraysh qabilasidan bo'lgan Qusay ibn Kilab Quzoa sayyidlar bilan talashib Makka hukmini o'zini qo'liga olgandan keyin mana aytdik 500 yildan keyin hukm qaytib Quraysh qabilasiga o'tdi. Qusay ibn Kilabning farzandlari ko'p edi. Ulardan Abdumannof, Abdumannofning farzandlaridan Hoshim, Muttolib va boshqalar. Hoshimning farzandlaridan Shayba. Bu Shayba Hoshimning farzandi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobosi. Mana biz bilganimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bobosining ismi Abdul Muttolib. Uning o'zini asl ismi Shayba bo'lgan, Abdul Muttolibdir. Ismlarning qolishining tarixi quyidagicha bo'lgan. Abdumannobning farzandlaridan bo'lgan Hoshim Makkani tashqarisidagi bo'lgan bir qabiladan uylandi. Ana shu qabiladan uylangan ayol nihoyatda nasl nasabi baland, sharafi nihoyatda bir oliy bo'lgan oiladan bo'lganligi uchun Hoshim u ayolga bu ayol o'zini qavmining ichida yashashlik sharti bilan uylandi. Ya'ni Hoshim uylandi, bu ayol Makkaga kelmaydi. O'zini qavmdoshlari bilan yashaydi. Shu shartga ko'ra Hoshim uylandi. Hoshimga bu ayoli Shaybani tug'ib berdi. Shayba tabiiy ana shu nikohdagi shartga ko'ra onasi bilan birga yashadi. Hoshim Husoy ibn Kilabning zurriyatidan Makkaning eng hurmatli kishilaridan vafot etganidan keyin Shayba o'zini yurti Makkaga qaytib kelishligi kerak bo'ldi. Qoshining farzandi Shaybani amakisi Mutolib borib, onasidan Makkaga qaytarib olib kelishlikka ruxsat so'radi. Bu ayol qanday qilib meni bolamni olib ketib qolasan? Men bilan yashash kerak deganida Mutolib aytdiki, seni o'g'ling Shayba Huso ibn Kelab zurriyotidan, oliy nasablardan, o'zini qavmini orasidan boshqa joyda yashashligi to'g'ri bo'lmaydi. Onasi rozi bo'lmay turgan paytda Muttolib aytdi: "Seni bolang Shayba balog'at yoshiga yetdi. Ixtiyorni o'ziga beramiz. Xohlasa sen bilan qoladi, xohlasa men bilan ketadi." Shaybaga bu ixtiyor berilganda, Shayba bu nasl nasab, sharaf degan narsa arablar uchun nohaqda bir balat tutilgan narsalar, qadrli narsalar. Otamning qabilasi o'zimni asl vatanimga Makkaga ketaman dedi. Amakisi Mutolib bilan Makkaga Shayba qaytib keldi. U davrlarda qul sotib olishlik keng tarqalgan urf odat edi. Muttolib amakisi, Shaybaning amakisi Muttolib o'zi mingan tuyani orqasiga jiyani Shaybani Makka Makkaga olib keldi. Odamlar ko'rib Muttolib qul opti yangi, Muttolibning quli Abdul Muttolib deb nomlashadigan bo'ldi bu bolani. Ya'ni Abdul Muttolib degani Muttolibning quli degani. Keyinchalik Shayba degan ismi yo'qolib, Abdul Muttolib degan ism bilan mashhur bo'lib ketdi. Demak, biz bilgan Abdul Muttolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bobolari asli o'zining ismi Shayba bo'lgan. Abdul Muttolib mana Shayba Makkaga keldi va Makkada yashashni davom etkazdi. Abdul Muttolib ulg'aydi, uylandi, farzandli bo'ldi. Uning birinchi farzandi ismi o'g'il Xoris edi. Xoris katta bo'ldi, kuch quvvatga to'ldi. Mana shu paytda Abdul Muttolib tush ko'rdi. tushida bir kishi kelib Tibani kavladi. Abdul Muttolib tushida Tiba nima deb so'radi. Nido qilish ketib qoldi. Ertalab uyg'ondi, bu ko'rgan tushini ta'birini bilmasdan hayron bo'ldi. Ertasi kuni tush ko'rdi, yana tushida haligi kishi kelib Barroni kavladi. Barro nima deb so'radi, nido qilish yana ketib qoldi. Yana bu tush oddiy tushmasligini tushunib yetdi Abdul Muttolib. Uchinchi kuni tushiga kirdi hali kishi yana mazmunani kavladi. Mazmuna nima deb so'radi? Nido qilish yana ketib qoldi. Bu tush paydarpar 3 kun takrorlanishligi Abdul Muttolibni haqiqatan o'ylantirib qo'ydi. Ya'ni bu oddiy tush emas. 4-chi kuni nido qiluvchi kelib tushida Zamzamni kavladi. Zamzam nima deb so'radi. Zamzamni bular bilishadi. Ismoil alayhissalomga berilganligi hamda buni Jurhum ko'mib tashlaganligi 500 yildan beri Zamzam yo'qligi bularga ma'lum, lekin qayerdaligini bilishmaydi. 4 kun Zamzamni kavla deganidan keyin Abdul Muttolib tushida Zamzam nima deb so'raganida nido qiluvchi ketmadi. Davom etkizdi. Suvni isrof qilmasdan, bosh tortmasdan buyuk hojilarni sug'orasan. U najosat va qon orasi, ola qorg'ach o'qigan yer, Chumolilar qishlog'i oldida. Zamzam qudug'ini o'rnini aniq belgilab berdi. Abdul Muttolib uyg'ondi, Zamzamni kavlashlik kerakligi Alloh tomonidan unga bir ilhomlantirilganligini tushundi. Endi chiqib Ka'bani oldida ana shu aytilgan belgilarni istashga tushdi. Ertalab turdi, o'g'li Xoris bilan Ka'bani oldiga bordi, aytilgan alomatlarni istay boshladi. U najosat va qon orasi Hiç yerda najosat ham ko'rinmas edi, hech yerda qon ham ko'rinmas edi. Shunday o'g'limdan qarab turgan paytda bir qavm bir sigirni olib kelib, Qurayshliklar sig'inadigan Isaf ismli et oldida so'yishdi. Kaban bilan Nola qissasini aytib berganmiz. için Allah zino qilganligi uchun Alloh taolo ularni tosh qilib qatirib qo'ygan edi. Isofni oldida sigirni olib kelib so'yishdi. Sigirdan qon chiqdi. Birdaniga sigir o'rnidan qimillab turib ketdi-da, yurib qochib qoldi. Bo'g'izlangan, tomog'idan qon oqayotgan sigir qochdi, ma'lum bir masofaga yetganda yiqildi. Qavm uni to'xtatib, cho'lda so'yib, nihoyasiga yetkazib, ichi chovoqlarni yorgan paytda ichidan najosat chiqdi. Demak, birinchi aytilgan alomat ko'rindi. Qon yo'li, ya'ni qon bilan najosatning orasidir. Endi bu masofa juda ham katta, buni kavlasa mashaqqatga tushib ketadi. Ozgina qarab turib, yana kuzatuvdi, chimalalarda qishloqni ko'rib qoldi ana shu qon ustida Chimalalar uyki, lekin keng tarqab ketgan qayerdaligini aniq bilmaydi agar ana shu chimalalar tarqagan maydonni kavlasa bu ham katta maydon shunday qilib turgan paytda qanotlarida oq pati bor bir qarg'a kelib ana shu joyni cho'qayotganligini ko'rdi g'urobul ason deyiladi arablarda ana shu qanotini yoki patidarining ichida oq pati bor qora qarg'a g'urobul ason deyiladi. La tanzifu abadan va la tarum. Tasqi hajijal a'zam va hiya bayna ar-rafsi wad-dam. Inda qaryatil naml, inda naqrati g'urobil a'son Mana shu yerni nido Belgi aniq bo'ldi. Joy aniq belgilandi. Abdul Muttolib kavlashni boshlagan paytda Qurayshning boshqa kishilari kelib, nima qilyapsan? Isof bilan noilani o'rtasini kavlayapti Ka'bani oldini. Biz senga Ka'bani oldini kavlashlik yo'l bermaymiz. Uni man qilmoqchi bo'lishgan paytda o'g'li Xorisga qarab Abdul Muttolib ularni mendan chalg'itib turib, nari tur ularni. Abdul Muttolibni to'saman deganlar o'g'li Xoris qaytarib ularni chalg'itib turdi. Abdul Muttolib kavlash bilan ovora bo'ldi. Kavlarkan hovuzni chetiga teriladigan toshlarga yo'liqdi. Allohu akbar dedi. Shunda qavm Abdul Muttolib istayotgan narsasini topganligini tushundilar. Nimani kavlayapsan deganda Zamzamni dedi. Tek qo'yib berishdi. Kavladi, Zamzam suvi chiqdi. 500 yillik suvsizlik vaqtidan keyin Zamzam yana chiqdi. Bu sharaf edi. Chunki Ka'ba oldida suv yana Zamzam Bundan ortiq nima sharaf bor? Biroq mana shu 500 yillik vaqt ichida Makka ahli suvni tashqaridan olib kelib yetishadi. Ustiga ustak hojilarni suvorishlik uchun katta miqdorda suv kerak bo'lardi. Buni ham Makkani tashqarisidan olib kelishardi. 500 yillik mana shu suvsizlik mashaqqatdan keyin Ka'ba oldidan suv chiqdi. Bo'lidan Zamzam chiqdi. Quraysh biz sherimiz sen Abdul Muttolib deshdi. Abdul Muttolib qani menga sherik bo'lasizlar? Men kavladim buni, menga bildirildi dedi. Xullas Quraysh ham Abdul Muttolib ham o'jarlik qilib talashib turishdi. Oxira kelishilgan narsa shu bo'ldiki, o'rtamizda hakam belgilaylik, shu hakam hukm chiqarsin. Ha qayerga boramiz? Banu Sa'd kohinasiga. Ya'ni ularning hayotini bu shirk tarqagan davrdagi hayotda kohinlar, munajjimlar, sehrgarlar boshqaradi. Ya'ni inson Allohni tanimasa, Allohga suyanmasa, rizq Allohdaniki ishonmasa, Robbisini tanimasa nima qiladi? Shunaqalarga boradi. Qurayshda ahvoli ham shu edi. Din yo'qligi uchun, Allohni tanimaganligi uchun baxshilar hal qilardi, kohinlar hal qilardi. Banu Sa'd kohinasining oldiga borishdi. Bu kohina Haybarga chiqib ketgan edi. Haybarga ketayotib, Abdul Muttolib bilan husumatlashayotgan o'rtoqlarini, e, qabiladoshlarini suv tugab qoldi. Sahro, issiq, suv yo'q, o'lishligi aniq qoldi. to'xtashdi. O'lishlariga aqli yetganidan keyin nima qilamiz endi? Ishlar bittasi aytdiki, ularning orasidan kelinglar. Endi modomiki o'lishimiz haq ekan, o'lishimiz haq ekan, o'zimizga qabr kavlab qo'yaylik bo'lmasa. O'lganda tirik qolgan ko'maveradi. Hammamiz ko'milmay qolib ketgandan ko'ra oxirida bitta odam qoladi. Qabrni kavlashdi. Sahro, suv yo'q, o'lishligini kutib o'tirishibdi. Shuni Abdulmuttolib Vallohi bu fikr emas dedi. Bu to'g'ri fikr emas. Vallohi bu ojizlik. Kelinglar yana bir marta istab ko'raylik suvni. Dedida o'rnidan turdi. Tuyasini o'rnidan qimirlatganda tuya qattiqroq oyog'i bilan yerni urganida hali joyda nam paydo bo'ldi. Ozgina ochildi, suv ko'rindi. Suvni ichdi, qarab turdi, yana chiqdi. Sheriklarni o'sha suv bilan sug'ordi Abdulmuttolib. Suvni ichib, idishlarga quyib, tirik qolishganidan keyin Quraysh aytdiki, suvma matlashayotgan kishilar Allohga qasamki, suvsiz bu sahroda senga bu suvni chiqarib bergan Alloh Zamzamni ham o'zi beribdi senga. Suv senga dedi. Zamzamni Abdul Muttolibga endi ular o'zlari berishdi, hech kim undan qolishmaydi. Shunday qilib Siqoya Zamzam hovuzi qudug'i Abdul Muttolibning qo'liga o'tdi. Abdul Muttolib farzandlari ko'p edi. Uni jami farzandlari nadadi 10 o'g'il, olti qizi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgunga qadar yashab o'tgan amakilari 5 edi. Payg'ambar bo'lgandan keyin tirik turgan amakilari 4 edi. Payg'ambarimizga vahiy kelguncha yashagan amakilari Xoris, Hijr, Muqaddam, Ziror, Zubayr. Payg'ambarimizga vahiy kelgandan keyin tirik bo'lgan amakilari Abbos, Hamza Abu Talib uning ismi Abdumannov bo'lgan, Abu Lahab uning ismi Abdul bo'lgan. Mana shu to'rtta amakisi tirik bo'lgan. Bu amakilardan ikkitasi islomni qabul qildi. Hamza va Abbos, ikkita amakisi kufrda turdi, Abu Talib va Abu Lahab. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ammalari Sofiya, Umma Hakim, Arva, Barra, Otika va Umayma. Abdul Muttolib Zamzam quduqni kavlayotgan paytda Qurash uni man qilmoqchi bo'ldi. Mana aytdik. Shunda bir dona o'g'li borligidan o'zini zaif his qildi. Agar o'g'il farzandlari ko'p bo'lganida uni himoya qiladiganlarning soni ko'p bo'lar edi. Shunda bir ojizlikni his qilib aytdiki, agar Alloh menga 10 ta farzand bersa, bittasini qurbonlik qilaman dedi. Allohga shukrona qilib, o'zimni azizligimni izhor qilib, bitta o'g'limni so'yaman dedi. 10-chi o'g'il bo'lib Abdulloh tug'ildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 9 ta amakisi va o'zining otasi Abdulloh bilan Abdul Muttolibni o'g'li 10 ta bo'ldi. Bu odamlar mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgunga qadar arablarda tarixi mana 7 darsdan beri o'qib gaplashyapmiz. Nima uchun? Vahiy kelganda ular biri qabul qildi, biri qabul qilmadi. Qabul qilgani mahkam turdi, qabul qilmagani ham mahkam turdi dushmanlikdan. toki arablarning tabiatini bilib qo'yaylik, qanaqa insonlar bo'lgan bular. Nazarda ko'ring, 10 to'g'rilik bo'lsa bittasini so'yaman deyapti. Ha endi jahl usta aytib qo'ygan bo'lsa kerak-da. Keyin qanday so'yadi deymiz. Bular gapida turgan xalq bo'lgan. Shuning uchun Abu Jahlga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta kalima aytib qo'y. La ilaha illalloh kalimasini aytib qo'y, najotga yetchasan desa, ey Muhammad, 10 ta kalima ayt boshqa. Qaytaraman, lekin buni qaytarmayman dedi. Nimaga? Chunki iloh kalimasini yaxshi tushunardi bular. Agar bu kalimani aytib qo'ysa, hayotini tubdan o'zgartirish kerak. Bular gapirgandan keyin javob bergan. Aytib qo'yar ekan, bir gap bo'lar bo'lmagan. abdulmuttolib gapiga javob bera olgan arablardan. 10 ta bo'ldi bolasi. Abdulloh ham ko'zga ko'rinadigan bo'lib, ulg'ayib qoldi. Nazriga vafo qilishi vaqti keldi. Ka'bani olib o'tirgan kohimga borib, men mana bunday nazr qilganman. Sen Qur'a tashlab, ana shu 10 ta farzandidan bittasini tanlab ber, men uni so'yaman. Qur'onlarni yozishaklarni yozdi, tashayapti Abdul Muttolib duo qilyapti. Parvardigor Abdullohdan boshqa qasmisiga tushsamali faqat Abdullohga tushmasin. Chunki kenjasi eng yaxshi ko'rgan farzandi. Deb turuvdi birinchi bo'libcha kimga tushdi? Abdullohga tushdi. tik erkak bo'lgan, gapida turgan bular. Abdullohga talab so'gan aqishib ketyapti. Qo'lida pishiq Abdullohga so'gan aqishib ketyapti. Quraysh "Ey Abdulmuttolib, nima qilmoqchisan?" "Ha men nazr qilganman, so'rayman, to'g'ri, gap tugadi, yaxshi. "Ey, to'xta, so'yma, yo'q, so'yaman." Tortdi, tortdi, Abdullohni tishilib qo'ydi boshini. Abdullohni ashash deyiladi. Tilib qo'ydi pichoq bilan. "Ey Abdulmuttolib, bunday qilmagin. Agar seni so'ysang, Arablarda sunnat bo'lib qolmasin bu ish. 10 to'g'ri ko'rgan bittasini so'yishga to'g'ri kelmasin. Qo'y unday qilma dedi. Men nazr qilganman, so'yaman dedi. Mushkulani qanday hal qilamiz? Yana kohinga boramiz. Yana u bas banusat kohinasiga borishdi. Borib turib dardini aytishdi. Bu so'yamanda nazr qilgan, biz so'ydirmaymiz deyapmiz, nima qilaylik? Kohina aytdiki, oranglarda bitta odamni ikkinchi odam o'ldirsa, diyasiga qancha to'laydi dedi? 10 ta tuya. Abdulloh bilan 10 ta tuya o'rtasida qur'a tashlaydilar. Tuyani qur'asi cheki tushsa, tuyani so'ylab Abdulloh omon qoladi. Agar Abdullohniki tushsa, 10 ta tuyani ajratinglar, yana tashlaydilar tuya bilan Abdulloh o'rtasida qur'ani. Abdulloh yana 10 ta tuyani qo'shinglar, xullas, to Abdulloh qutulgunga qadar chekni tashlaydilar. Qaytib kelishdi. 10 ta tuya bilan Abdulloh o'rtasida chek tashlashdi. Birinchi marta olishganida Abdullohni chek tushdi. 10 ta tuyani ajratishdi, qaytardan olishdi. Yana Abdullohniki tushdi. Shunday qilib 10 marta Abdullohni chek tushdi. 100 ta tuya to'plandi. 100 ta tuya jamlandi. 11-chi marta olishganida tuyani chek chiqdi. Abdulmuttolib hisobpas boshqasidan dedi. ikkinchi marta oluvdi, tuyaniki chiqdi. 13 marta olganda tuyaniki chiqqandan keyin 10 marta Abdullohni cheki, 3 marta tuyani chekishgandan keyin bo'ldi roziman dedi. 100 ta qurbonlik tuya so'yilib Abdulloh tirik qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ana ibnul Zabihay, men ikkita qurbonlikka atalgan kishini farzandiman. Birinchisi bobolari Ismoil alayhissalom qurbonlikka olib chiqib so'yilib, o'rniga qo'chqor so'yilgan, so'yilmasdan. Ikkinchisi o'zini otalari Abdulloh ibn Abdul Muttolib 100 ta tuya badal evaz berilib Abdulloh tirik qoldi. Demak, shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalari Abdulloh tirik qoldi. Abdulloh ulg'aygach Abdul Muttolib uni uylantirdi. Makkadan uylantirmadi. Madinaga, ya'ni u paytda Yasrib deylardi, Yasribga olib borib Vahidning qizi Ominaga uylantirdi. Bu Vahid ham Qusay ibn Kalabning zuriyatlariga borib taqilar edi. Ominaning onasi esa mana Madinalik Yasribdan edi. Demak, payg'ambarimizni sollallohu alayhi vasallam onalari ham Ismoil alayhisalomning sulolasidan, oliy nasab kishilardan edi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nasl nasabiga hech qanday ta'na ma'lumot bo'lishi mumkin emas. Yasribda uyladi, Makka olib keldi. Omina payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga homiladorligi 2 oy bo'lgan kunda otasi Abdulloh vafot etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali tug'ilmasdan turib yetim bo'ldi. Hali onasini qornida turganda otasidan ayrildi. Payg'ambarimiz ota degan so'zni gapirmagan. Omina Nabiy sollallohu alayhi vasallamga homilador bo'lib turar ekan, tug'ishligidan avval tush ko'rdi. Avvalambor Ominani homilador bo'lishligi boshqa ayollarni homilador bo'lishligidan farqli bo'ldi. Homilador ayollar chekadigan mashaqqat, qiyinchilik, og'ir alamlarni birortasini sezmadi. Nihoyatda yengil bo'ldi homilasi. Tug'ishligi ham shunday bo'ldi. Hech qanday bir mashaqqatsiz, mehnatsiz. Omina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tug'ishligidan avval tush ko'rdi. Tushida bir o'g'il tug'ishini ko'rdi. va bu bola bilan birga butun dunyoni mag'rib va mashriqni yoritadigan bir nur chiqqanligini ko'rdi hamda tushida omina o'zi mushrik bo'lganiga qaramasdan ular mushrik bo'lgan quyidagi duoni o'qiradi min sharri kulli hasid mazmuni mushrik bo'lgan holatda aytayotgan duosi tushida yagona bo'lgan Allohdan uni har qanday hasadgo'yning yomonligidan panoh berishini so'rayman. Ya'ni mushrik o'zi. Lekin bu duosi muvahhid Allohni yakka deydigan kishilarning duosi edi. Eng roji so'zlarga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fililida tug'ildi. deb Abroha ashram Ka'bani buzishlik niyatda kelganida ilohiy mo'jiza bilan uni Alloh halok qilgan. Kundan boshlab yil sanashgan Filila. Robiyul avval oyining 12-sida Dushanba kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga keldilar. U zotni dunyoga kelishida juda ko'p muashirot, mubashiratlar bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning buyukligi u zotni tug'ilayotgandagi bo'lgan mo'jizalar bilan emas. U zotni buyukligi olib kelgan manhaji bilan, risolati bilan, hidoyati bilan, nur bilan. Lekin tug'ilishligidan avval sodir bo'lgan mana shu muashiratlarni, mubashiratlarni aytib o'tamiz. Hasson ibn Sobit roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shoiri. Bu kishi Madinalik bo'lgan. U kishi aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunda men yahudiylarning qal'alaridan birida turar edim. Ana shu qal'alarning birida turar edim, 7 yoshli bo'ladi bu kishi. Shunda yahudlarning rohiblaridan biri bir qal'ani ustiga chiqib turib, "Ey yahudlar, ey yahudlar, Ahmad ismli nabiy tug'ilgandagina zohir bo'lib ko'rinadigan Qizil yulduz ko'rindi kechqurunda. 7 yashar Hasson ibn Sobit mana shu so'zini eshitdi. Yahudlarning kitoblarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida, nasroniylarning kitobida ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida ma'lumotlar ochiq ravshan bayon qilingan edi. Ey Muhammad alayhisalom, ular sizni deydi Alloh taolo. O'zlarini o'g'il farzandlarini tanigandan ham yaxshiroq tanishadi deydi. Alomatlari, tug'ilishligi, sifatlari bayon qilingan. Nima iymon keltirishmagan? Yahudlar o'zlaridan chiqishligini kutaradi. Yahudlardan bo'ladi kutaradi. Arablardan chiqqanligi ular o'jarlik qilishdi, kofir bo'lishdi. Omina Nabi sollallohu alayhi tug'ilishligida hech qanday bir mashaqqatni sezmadi. Tug'ilishligi nihoyatda yengil bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida yerga qo'liga tayangan holatda tushgandi. qo'li bilan bir siqim tuproqni ushlab osmonga boshini ko'targanligi rivoyat qilinadi. Hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xatna qilingan holatda tug'ildi. Kindik tomiri kesilgan holatda tug'ildi. Bu Alloh taoloning bir payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bergan bir edi Arablarning odatiga ko'ra qozon yoqib qo'yishadi ustiga. Omina mana shunday tush ko'rdi. Tug'ilishigida mana shunday ishlar bo'ldi. Birinchi bo'lib bu nabirasini bobosi ko'rsin deb turib, ustiga qozon yoqib qo'ydi. Ya'ni arablarning sayyidlarini bolasi. Qurashning oqsoqolini nabirasi. Ismoil zurriyotidan. Mana shunday bir karomatlar bilan, ajoyibotlar bilan tug'ilgandan keyin bu bolani birinchi bo'lib bobosi ko'rsin dedi, qozon ustiga dimlab qo'ydi. Abdul Muttolib mana shunday bir karomatlar bilan nabirasi tug'ilganidan keyin aytdiki, Allohga qasamki, bu bolamda bir ulug' ish bor. Keldi, nabirasini qo'lga olaman deb qaraganda, qozon qoq o'rtasidan bo'linib, ikki tomonga yiqilib Payg'ambarimiz osmonga qarayotgan edi. Bu nabirasini ko'tardi, hali no ism qo'yilmadi. Ko'tarib Ka'batullohga olib kirib, Alloh taologa hamd sanolar aytdi. Hamda ismini Muhammad qo'ydi. Bu vaqtgacha Muhammad ismi arablar orasida qo'yilgan emas edi. Rivoyatlar qilinadi, shayton to'rt marta chinqirab o'kirgan, alam qilganligidan. Birinchisi Allohning daryohidan quvilganida. Ikkinchida jannatdan yerga tushirilganida. Uchinchidan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilganda mana shunday dodda baqirgan. To'rtinchisi Fotiha surasi nozil bo'lganda. Alloh alam. Muhammad ismini qo'yishligini tarixi quyidagicha bo'lgan. Abdul Muttolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilmasdan turib o'zini 3 ta hamrohi bilan Shomda safarda yurardi. Shomda yurar ekan, yahudlarning rohiblaridan biri kelib, "Qayerdan borasizlar?" "Makkadan boramiz." Arab jazirasidan dedi. Oxirgi zamonda nabiysi chiqadi, bitta nabiy qolgan chiqadi dedi. Xullas, ko'p narsani gapirdi. Bu so'ralar kishi uni ismi nima deb so'raganida, bu rohib Muhammad deb javob berdi. Hali bu vaqtgacha aytdik, hali arablar o'rtasida Muhammad ismi qo'yilmagan edi. Bu to'rala kishi Makkaga qaytib kelgandan keyin niyat qilishdi. Alloh o'g'il bersa, albatta Muhammad deb qo'yamiz deshti. Abdul Muttolibning farzandlari endi katta bo'lib qolgan, farzand ko'rmay qo'ygan edi. U niyat qildi, o'g'illarimdan birortasi o'g'il ko'rsa, ismini Muhammad deb qo'yaman degan edi. Mana shu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam tug'ildilar. Bu qolgan 3 kishi Sulaymon ibn mujashi u hayhay ibn hallaj va hamro ibn robiyalar bular ham kelib o'g'il farzand ko'rishdi ular ham muhammad deb qo'yishdi farzandlarini nabiy sollallohu alayhi vasallam turganlarida koinotda juda bir katta bir o'zgarishlar ajoyibotlar bo'ldi ana shu davrdagi eng qudratli bo'lgan fors mamlakatini qasri titradi mana shu titrashlikdan 14 ta iyon bizning tilda mana ayvon deyiladi 14 ta balkoni yiqilib sindi ming yillardan beri o'chirmasdan sig'inib kelayotgan o'ti o'chib qoldi. Hamda forslar, majuslar muqaddas deb sanaydigan Sava nomli ko'li tayyor suv kirib ketdi. Bu holatlardan qo'rquvga tushgan Kisro munajjimlarini, kohin sehrgarlarni chaqirib, sababini so'radi. Mana Jin surasini tafsiriga bir murojaat qiladigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgunga qadar jinlarning ma'lum bir toifalari osmonda bir joyga chiqib o'tirib, Lavhul Mahfuzdan xabardor bo'lgan farishtalarning o'zaro suhbatini eshitib, yerdagi sehrgarlarga yetkazib berishar edi. Ana shu munajjim sehrgarlardan so'raganida ularga jinlar mana shu javobni berishdi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astagfirullah وعنا كنا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ha demak jinlar eshitar ekanda farishtalarni gapini demak sehrgarlar ertaga nima bo'lishini bilar ekanda degan xulosa kelib qolgan bo'lsa quyidagi oyatga quloq solamiz alloh taolo aytadi albatta bizlar ilgari osmondan ayrim joylarga farishtalarning so'zlarini o'g'rincha eshitib olish uchun o'tirib olar edik jinlar gapiryapti Endi hozir, ya'ni Muhammad alayhisalom payg'ambar qilib yuborganlardan keyin esa kim qaysi jin o'g'richa eshitar bo'lsa, uni kuzatib turgan bir uchar yulduzni topadi. Ya'ni endi eshitib tushadigan bo'lsa, bitta yulduz kuydirib tashlaydi uni deyapti. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lguncha jinlarda ba'zilari farishtalarning gapini eshitib, yerdagi sehrgarlarga yetkazib qo'yishardi. Payg'ambarimiz tug'ilganda bo'lgan alomatlarni, kalomatlarni Mana shu sehrgarlar quyidagicha Kisroga tariflab berishdi. Sehrgarlarning jinlar olami bilan aloqasi bor. Jinlar ularga bu ishlarning sababini aytib berdilar. Ular aytishdiki, bu hodisalarning bari bir nabiy tug'ilganligi sababli bo'ldi. Yiqilgan 14 ta ayvon balkonga kelsak, buni bu yog'iga Fors podshohlaridan 14 tasi qolardi. Keyin Fors mulki yo'q bo'ladi deydi. Kisro shunda 14 ta podshoh kelsa, mendan keyin ha uzoq ekan hali dedi. Lekin mana shu davrda podshohlik qilgan Kisro vafot etgandan keyin 4 yil ichida mulkni talashib 10 ta Kisro almashdi. Bular bari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tug'ilishlik arafasida bo'lgan, tug'ilgan paytda bo'lgan voqealar. Inshaalloh keyingi suhbatimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ulg'ayishligi va sut emishlik tarixini o'tgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.